الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru, čijom se milošću svako lijepo i sve lijepo u našim životima ostvaruje. Salavat i salam njegovom miljeniku i poslaniku Muhammedu, njegovoj časnoj i plemenitoj porodici, vrlim i odvažnim ashabima i neka je mir i spas na sve one koji slijede uputu do sudnjega dana. Gospodaru naš, molimo te da nas počastiš korisnim znanjem da nas iz milosti svoje počastiš da se tim znanjem koristimo na najbolji mogući način i počasti nas onim što će naše znanje učiniti lijepim, a to je skromnost i poniznost. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, mi smo još uvijek u knjizi koja govori o abdestu, o onome što jeste oružje vjernika, još uvijek čitamo hadise koje je Muhammed s.a.v. rekao vezano za abdest, vezano za čistoću, vezano za ono što je vjerniku i vjernici vrlo bitno u životu. Čistoća tjelesna i čistoća dijela našega govori ako Bog da, da smo od onih koji nastoje da imaju čista srca i čiste duše. Jer ono što se vidi vani ukazuje na ono što je unutra. 175. hadis i to je blizu 175 druženja sa hadisom Resulullaha sallallahu alaihi wasallam gdje pokušavamo uz Božiju pomoć oživjeti najprije u svojim srcima ono što jeste suština, a to je ljubav prema uzvišenom stvoritelju, prema njegovom miljeniku Muhammedu sallallahu Kao što smo uobičajili, mi ćemo se najprije sjetiti dobrom ili fatihom imama Buharije, čiju hadijsku zbirku čitamo. Redan lila en fatih. I ovaj hadis ima direktne veze sa, sa znanjem i zbog toga dozvolite na samom početku da sa vama podijelim nešto što mi svi zajedno vidimo. One zajednice, oni narodi, <clears throat> one nacije koji danas vode čovječanstvo, pa ga često vode vlastitom propast, vlastitoj propasti, su uglavnom one zajednice, one nacije i one države koje, u kojima se znanje cijeni. I vi kada gledate prve generacije muslimana, da nas Allah dragi uputi da, da slijedimo te čestite nositelje Islama, one koji su na pravi način od Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam primili i nosili Islam. Od rečenica koje su vezane za njihov odnos prema životu jeste i rečenca kada je jedan alim opisivao koliko su te generacije voljele znanje samo se još malo, imam ovdje mjesta, malo se pomjerite, nemojte da stoji na vratima, nezgodno mi ih gledate. Hajde. Ne može čovjek. Iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu lakum. O vjernic, kada vam se kaže napravite mjesta na nekom jel, nekom skupu, napravite, Allah će vama napraviti mjesta. Sad se još više pomaknuti. ako Bog da čelja nisu bijesna, kuća nije tjesna, kamoli ova, ova kuća da nam bude tjesna. Dakle, prve generacije su toliko tražile znanje, toliko se trudili da stiču korisno znanje i da uz Božiju pomoć to primjenjuju. Kaže ovaj alim opisujući, kaže Kjane selefu salih ešeddu hirsan ala ilmi minkum ala dunjakum. Kaže više su prve generacije muslimana trudile se da steknu znanje nego što se vi trudite i trčite za dunjalka. Zna koliko se ljudi danas trude, jel da? Kad zna da može napraviti neku dobru trgovinu, kad zna da može nešto zaraditi, odmah potrči, kaže, oni su se više trudili nego što se vi trudite da, da steknete dunjalog. Na samrti, jedan od učenika imama Ebu Hanifi, preselio otprilike krajem drugog stoljeća po Hidži, kaže, subhanallah, jedan od ljudi reče hadis, kaže, prvi put ga čujem, samrtna postelja, samo što nije preselio. Kaže, daj mi ga i Hanumi naredi da doda papir i olovku. Pero i komad papira. I kaže, kako ide hadis? Pa on citira, hadis on piše. Kaže mu jedan od gostiju koji su sjedili tu, kaže, Allah ti dragog između tebe i preseljenja su možda minute. A ti kaže, pišeš nešto od hadisa Resulullaha u ovom trenutku. Kaže on, subhanallah, između dvije sam stvari ako me Allah poživi, ako me, ako me Allah uzme sebi, u najmanju ruku čuo sam nešto što je lijepo. I druga stvar, kaže, ne samo da sam čuo, nego sam zapisao i za mene će ostati ono, ono što, dobro koje sam zapisao. Vi danas kada putujete i prolazite kroz aerodrome, možete otprilike znati ko u koju zemlju putuje kad prolazite pored aviona koji idu prema naprednim zemljama, vidite da ljudi drže ili knjige, jel sada drže one uređaje gdje ima više knjiga na jednom, na jednom mjestu. Subhano. Kad dođete do mjesta gdje idemo mi, onaj muslimani, gledamo što prije da nam vrijeme prođe. Pa malo televiziju, pa malo idemo gledati izloge. onim, u onim generacijama kada su muslimani bili oni koji su ne nametali, nego drugima, pazite, drugima pokazali šta jeste vrijednost. Tada su muslimani cijenili znanje. Tada smo mi mogli kazati, alhamdulillah, Allah dragi je nas počastio, mi smo vodili Dunjalu u jednom momentu, govorili im, ovo je dobro, ovo je zlo. Današnja globalizacija je upravo to. Globalizacija nije samo da se izjednači način oblačenja, sve, i način razmišljanja kod ljudi da bude jednak. Da ono što tamo neko kaže da je dobro, e mi svi kažemo da je to dobro. I da ono što neko tamo kaže da je loše, mi svi kažemo da je loše. Ko papagaj. I zbog toga, ako želimo, a ja znam da alhamdulillah i naš dolazak ovdje je pokazatelj toga, ako želimo da vratimo dostojanstvo umet koje je umet imao, moramo se vratiti znanju. A prvi korak je čitati, družite se sa knjigom. Onako kako dolazimo alhamdulillah halke hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da pokušamo, nemoj da prođe mjesec. Najbolje bilo da nek ne prođe hefta. Nemoj da prođe mjesec da neku knjigu nisi pročita I prestanimo više, mi samo tražimo krivca i najljepše nam je. Tamo neko drugi je kriv. Ovi nas ne vole, oni nas ne vole. Znam da nas ne vole, Allah nas ne vole. To je činjenica. A što mi možemo o tome učiniti? Hoćemo li mi biti jači ako non stop njih krivimo? Hoćemo li mi biti bolji ako non stop njih krivimo? Ne, ne, ne, ne, u redu. Ja ne mogu biti, ne može moj umet, umet Muhammeda sallallahu alaihi sellem, ne može biti ja kako sam ja slab. Ne može umet Muhammeda biti imućan ako sam ja imućan, ako ja nisam imućan. Ne može umet Muhammeda sallallahu alaihi sellem biti obrazovan ako ja nisam obrazovan. I zato me radi jedan od ovdje ahbaba, prije nego što ćemo klanjati jaciju, kaže evo vrijeme ispita, pa eto kaže počeo sam ranije se pripremati da oni zadnji 100 metara istrčim kako treba. Subhanallah, obraduje se čovjek stvarno srce bude ko garaž. Mi, Allah rahmetile tim danima dok smo studirali, najljepše nam je bilo doći klanjati kod jednog, jednog starog imama, dva, tri safa je studenata. I oni su šafije, nisu hanefi, i onda na sabah namazu uče onu kunu dovu. Nakon što se vrati sa rukua, uče dovu. Podignu ruku, uče dovu. I sve mi amin, gospodaru, oprosti nam je amin. Gospodaru počast nas, amin. A kad dođe do dijela, gospodaru podaj našim studentima uspjeha na ispitima, čitava džamija na sama upjetu, amin. <laughs> Pa on vidi da to upalo, on opet kaže, gospodaru daj uspjeha našim studentima, čitava džamija, amin. <laughs> Ja mislim da je puta govorio svaki put isti odgovor dođe. Tako, dala dragi dadne našim studentima kogu da svako, svako dobro i uspjeha Amin. Subhanallah. Subhanallah. Dobro. 175. hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam حدثنا حفص بن عمر prenio nam je Hafs ibn Umar Hafs sin Umarov قال حدثنا شعبة od šu'be عن ابن أبي السفر od ibn Abi Safar عن الشعبي عن عدي ibn أبي عن عدي ibn Hatim od šabija od Adija ibn Hatima قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم kaže Hatim, kaže Adi ibn Hatim, pitao sam vjerovjesnika Muhameda sallallahu alaihi E ovdje jedna stvar je, govorio sam vam možda kada čitate hadise Resulullaha, kada pratite ko je o čemu pitao Resulullaha i kada pratite koji je ashab, koji je hadise prenio, vi otprilike znate tip ličnosti toga ashaba. I Gledajte zaista, ako nekada budete imali priliku, saberete deset hadisa koje prenosi Ebu Bekr. Vjerujte, ti hadisi govore koliko je Ebu Bekr nekim stvarima pridavao pažnju, koliko su njemu bile bitne. Pa i on prenio od Rasulullah. Isto tako ome. Ovaj Adi ibn Hatim je iz plemena taj, pleme koje je poznato po lovu. I sad on, subhanallah, pita Rasulullah sallam, nešto što je vezano za ono što je kod njih svakodnevnica. Kaže, pitao ga je o lovu. Iza erselte kelbekel muallen. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Kada pošalješ svoga psa koji je izdresiran. Fa kotele fakul. Pa taj pas ulovi pticu ili zirce ili već šta ulovi. Kaže ono što on ubije svojim zubima. Kaže to jedi. وَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ Ako taj pas kojeg si dresirao ulovi ono što si ga poslao da ulovi i počne jest to, Kaže nemoj jest, jer pas nije izdresiran, nego je ulovio sebi i on jede. Kultu, Ursilu kelbi fe eđidu mahu kelben aha. Odmah on govori šta se njemu dešava. Jer u tom ambijentu oni svi love tako. Dresiraju pse i pusti psa i pas ulovi pticu, ulovi zeca i dovede onome koji je dresirao. Kaže, Boži poslanića zna se desiti da ja pošaljem svoga psa i nađem pred njega drugoga psa. Kaže, nemoj. Kaže, Resulullah felateku nemoj jesti od onoga što je taj što si našao tu. Fe se semejte ala kelbike volem tu semi ala kelbin ahar. Jer šta si, kada si pustio svog psa, šta je od sunneta Resulullah s.a.v. da se prouči Bismillah. To je isto oko klanje. Ti si rekao Bismillah i pustio psa. Pa si je krenuo da lovi, on je tvoje oružje. On ti je ulovio. Međutim, ako si našao, kaže Resulullah, nemoj jesti. ako su dva psa tu. Jer ti si pustio psa i rekao si bismillah ne znaš Ko je drugog pustio? Je li tu sam? Ili je i on također pazalo? E sada ovdje, ono što smo par puta spominjali, koliko je Allah, dragi, počastio čovjeka koji ima znanje. Vi znate da je Resulullah s.a.v. rekao vrijednost onoga koji zna. Fadlul alimi alal abid. Nad onim koji je pobožnjak. Koga vidiš beš vakat klanja. Svaki dan pet džuzeva uči. Svaki dan deset hiljada puta la ilaha illallah. Imate ti ljudi, alhamdulillah, imaj. Da Allah, dragi, dani da ih što više ima. Ali kaže Resulullah, vrijednost učenog nad onim koji je pobožan je kao moja vrijednost nad najslabijim među vama. Koja je to raz? Kaže, jedan, u predanjima se kaže, jedan šeitan. jedan, bez hiljadu šetana, više je strahuje od jednog alima nego od hiljadu abida. Subhanallah. Ovdje u ovom hadisu Resulullah sallallahu alaihi se govori o tome da pas koji je, evo kod nas, alhamdulillah, kako sazrijeva svijest, ljudi stalno pitaju, desilo mi se, on još me pas lizmo, posuda, ovo ono, pitaju ljudi, zaista pitaju jer znaju da je pas izvor, pored toga što je izvor bakterija i nečistoća iz njegove njuške, dodatna stvar je opterećenje što ako dotakne čovjeka isprljave, onda pitaju kako ćemo poštu subhanallah, Allah dragi, eto nečist je. Kada si ga naučio i kada je oplemenjen znanjem i dresurom, Allah je psa uzdigo. Pa pas možeš uzeti ono što je ono ulovio, subhanallah. Danas, ono što nas ulema uči kaže, znaj i da su tvoji prohtjevi poput psa. Ako ga dresiraš i naučiš, taj pas i ti prohtjevi će ići tamo gdje treba da idu i kaže jesi li zavezao svoga psa? Ja. Jesi li šta? Svoj nefs odgoji Ovdje posebno kada govorimo o, znanju. Najveće, najveće znanje koje čovjek može imati jeste ono znanje za koje gospodar kaže u Kur'ani Kerimu Fa'lam ennavu la ilaha Znaj da nema drugoga Boga osim, osim Allah. To je najveće znanje i vjerovanje u Kur'an i u posljednjoj objavi gospodara se okarakterisalo kao znanje. Znaj da nema drugoga Boga. I zbog toga, kaže Ulema, ne da su znanje i iman povezani usko, nego znanje jeste iman i iman jeste znanje. Vjerovanje jeste znanje. Zašto? Jer ja, ako nemam sigurno znanje u svome srcu, onda se nisam odazvao ovom i kuranskom maju. U tom kontekstu, da spomenem Adi ibn Hatim, ovaj prenoslac hadisa Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Na početku sam rekao da Allah počasti da znanje koje imamo uljepšamo skromnošću, poniznošću, normalnim odnosom. Ovaj Adi je sin najdarežljivijeg Arapina. Ovaj Haten je bio, kada se u arapskom jeziku navodi primjer za darežljivost, kaže Hatem, Hatem i pa i kaže babo od ovoga čovjeka i kaže najdarežljiviji čovjek. Koliko je bio darežljiv, svjedoče riječ njegove majke kada je preselio na Ahiret. Kaže majka sinu drugom koji je ostao brat njegovom, kaže preselio mi je najbolji sin. Kaže majko, tako mi Allaha ja ću gledat da ga nadoknadim. Kaže ti da nadoknadiš. Kaže kako volan da nadoknadiš onoga koji kad je bio beba nije htio da doji dok drugo dijete sa njim ne bi dojelo imate, alhamdulillah, Allah dragi je nekome u njegovom karakteru, on je darežljiv. On radi na sebi. Još dodatno. Ali vidiš da mu je karakter darežljivost. Imate ljudi koji su strpljivi, više ili manje. Ima Allah dao karakter, saburli insan do krajnjih granica. E ovaj insan je bio kakav? Bio je krajnije darežljiv. Kaže mati njegova, ti da ga nadoknadiš. Tako mi Allaha ne bi doio on, beba, ne bi, dok ne bi vidio da je druga beba pored njega. Subhanallah. E ovdje sada, ako smo rekli da je najveće znanje, znati da nema drugoga Boga, onda mi imamo ono što je ako Bog da, ako Bog da put da uspijemo u odgoju sljedećih generacija. Moramo što više, što više u svojim srcima i u svome umu razvijati ljubav prema dragom Bogu i čvrstu vjeru njega. Imate ljudi koji dođu na predavanje pred kraj, ne mogu ni da stignu na predavanje. Pitam što, što dođete, kaže dovoljno nam je da vidimo braću i sestre da budemo u, tom ambijentu i to nam znači da produbljujemo svoju svijest. Da je alhamdulillah, da je Allah dragi dao da pored nas na desetine, na stotine alhamdulillah naših vršnjaka Allahu pada na sečnu. Imati to znanje. Ako Boga znaš, ono što kažu kod nas, nije ako, ako Islama znaš, danas ljudi znaju znaju šta je halal, šta je haram. Ali uvijek, kada dođu u dilemu, postupit će onako kako im je u srcu. Uzijet će halal kada zna da ga dragi Bog vidi. Ostavit će haram kada zna da ga dragi Bog vidi. Onako kako je Ulema rekla, tvoj nefs je, šta, pas. Pa gledaj da ga zavežeš, da ga odgojiš, da ga dresiraš, da ga pripremiš, da ga usmjeriš. I nemoj dozvoliti samom sebi da budeš od oni Allah nas počastio znanjem, mi danas znamo. Ovo što su naše, danas razmišljam, što su naše startne pozicije, Allaha što je startna pozicija vaše generacije, moje generacije, Allaha mi drago, prije 20, prije 30 godina, to su bili krajnji dometi ljudi. Krajnji domet, kad bi to mogli, oni bi, i mi možemo u džami sjediti. Mi možemo pričati normalno, razgovarati, družiti se, organizirati se, obrazovati se. Krajnji domet i kuranski ajet koji morate znati, morate imati znanje. Kada insan presali, mi mu na mezar učimo, kao što su muhađiri to radili. Lillahi mahi se wa mahi ard. Allahovo je sve na nebesima i na zemlji. Podsjećamo sami sebi za onoga koga smo ispratili. Može biti i najbliža osoba, i babo, i mati, i brat, i sestra, i najbliža osoba. ma mati samawati wa mahi ard. I među tim ajetima je La yukellifu Allahu Dobro, illa Usa, a šta je usa? Kaže mogućnost. Allah nikoga ne opterećuje preko njegovih mogućnosti. Drugi ajet koji hoću da znate, da znate u kontekstu naše odgovornosti prema ovome vremenu. La yukellifu Allahu nefsen illa ma ataha. Kaže Allah nikoga ne opterećuje više nego što mu je Allah dao. Allah nam je dao zaista. Dao nam je da živimo u ambijentu kojeg bi oni prije nas zaista priželjkivali. Volili bi da je njih Allah dragi počastio da su mogli uraditi ovo što mi danas imamo priliku da uradimo. I koliko god se čini da stvari idu da stvari idu sporo. elhamdulillah, bolje je da idu sporo u pravom pravcu nego da idu brzo tamo kuda ne treba. I uvijek je bitno znati da je u tom, u tom putu i na tom putu naš volan naš, naše kormilo mora biti znanje. Moramo se naoružati znanjem i moramo nastojati da uz Božiju pomoć ne prođe. Ja bih volio, evo, proći ako Bog da u februaru puna godina dana on je, on hran. Ja bih volio da ne prođe, da ne prođe 12 mjeseci, a da svi u ovom mešćidu nisu pa najmanje jednu knjigu pročitali svaki mjesec. Znaš koliko? To, to je nas, nek nas je 50, nek nas je 100. Zamisli nas 100 puta, koliko 12 knjiga, pročitali smo koliko? 1200 knjiga, to je pun umetu, bolje. Pa razgovaraš pa kažeš iz čito knjigu što je moj ava govorio, dijalog s prijateljem ateistom, to ti abeceda čovječe danas, malo malo pa naletiš na neku budaletinu. <laughs> Malo malo pa naletiš, a ne može, šta će, ne zna, ishavijestio ga neko Napravi od njega budalu, on je uvjereniji u onu na zabludu u kojoj jeste, nego što si uvjeren u svoju istinu. Što? Pa ne umiješ braniti. Nisam, se obučio, nisi se spremio, nisi pročito. I ako Bog da kad se završi, pogotovo kad ovim studentima ovi se završi, da Allah da ne uspije <laughs> ovom ako Bog da, obavezno, moramo mijenjati. Ne možemo stalno pri e, da, da je nama da mi napravimo biblioteku koju će biti 100.000 naslova, sve bi mi riješili. Napravimo biblioteku, nikoga u biblioteci. Vi znate da se to dešava. Jednog insana navići da jednom mjesečno pročita knjigu, alhamdulillah, njega će vidjeti njegova hanuma. Ili nju će vidjeti njen muž. Vidjet će i dijete, kaže, moj babo i mama, Boga mi, čitaju uvijek. Pa će dijete nekad čisto da uponaša babu i mamu umjesto da gleda televiziju, šta? Tvrt knjigu. Ono što nas je Resulullah s.a.v. nauči. I to bih vas zamolio da u životu radite. Nemojte, molim vas, pogotovo ova dobu koja, u kojoj smo mi, Allah dragi će dati da ruka zamana, ruka zamana odnese one koji su od nas stari 20-30 godina polako, sad ćemo malo, malo pa ćemo moliti Allah dragog da oprosti nekome od njih, dženazu mu klan. Ali ako mi ne budemo učili od Resulullaha sallallahu da ne budemo od onih koji samo reaguju, šta god se desi mi reagujemo. Na tome se potrošiš. To je isto kao čovjek koji dokazuje da 1 plus 1 nije 3, nije 5, nije 100, nije 1000, nije milion, nije 5 miliona. Koliko ima mogućnost da, da, da 1 plus 1 ne budi Beskonačno. Beskonačno. E danas šta, u što upada umet Muhammeda sallallahu alaihi U svu dobru želju. Umjesto da se bavimo onim što jeste i da radimo na sebi, mi se bavimo onim što nam baci neko. Bace nam kost, mi se tri mjeseca kod, onaj, oko toga zabavimo. Jedni drugi napadamo, jedni drugi vrijeđamo. Na kraju šta je bilo? Oni povuku kost, kaže, sad mjesec dana ćemo malo pustiti da se odmore, onda ćemo im opet drugu kost bati. Mi moramo, alhamdulillah, Allah dragi nas je počasti. Da se družimo sa hadisom Rasulullah. Ja kažem, evo, i vi čitate sil Rasulullah. Ko mi donesi? Samo jedan detalj iz života Muhammeda sallallahu alaihi da je Mohamed a.s. odreagirao, da je njegov postupak bio reakcija. Dobio od mene 100 maraka, još knjigu jednu poklan. Ali neće naći. Vjerujte da neće naći. Neće naći Mohameda a.s. da je reagirao, nego uvijek. I kad je najteža situacija, Mohamed a.s. ima inicijativu. Hajmo da ovo uradim. I onda dođu u situaciju oni drugi, oni koji prave probleme muslimama, dođu u priliku da oni moraju da reagiraju. Što ovi počeli čitati čovječe? Ovi počeli, ovi se počeli organizirati. Ovi počeli vraćati knjigu u svoje živote. To njima veći problem nego, nego sve priče. Nego sve priče šta bi sve umet Muhameda sallallahu ve sallam trebao raditi. Ja molim dragog Allaha da nam na tom putu, ona misao da jedno djelo nije malo. jedno djelo nije malo ako ga Allah primi. Bude to koje nas vodi. Ja molim gospodara da nas u tome pomogne. Amin. Ja Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa لله salati wa tam الصلاة ala تسليم wa nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas ponijesti Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazni Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru naš sačuvaj nas džehennema i svakoga djela koji približava džehennem. Gospodaru neka nam najdraži dan bude dan kada ćemo se s tobom susresti. Gospodaru iz ruke Tvoga vjerovjesnika ti nas napojih pićem nakon kojeg više nikada žedni nećemo biti. Gospodaru naš sačuvaj nas od svakoga zla. Gospodaru naš sačuvaj nas od svakoga zla. Gospodaru naš sačuvaj nas od svakoga zla. Posebno nas sačuvaj od zla nas sami. Gospodaru naš podaj svakome od nas ono što mu srce želi. Gospodaru podaj nam ono što naša srca želi, a dobro je za nas. gospodar naš obskrbi nas na ovom i na budućem svijetu. gospodar naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas proživiš u društvu tvoga miljenika Mohameda sallallahu alaihi Gospodaru naš podari našim studentima uspjeha. gospodar nas zaštiti od svakoga zla. gospodar naš počasti da njihove ruke rade za dobro islam gospodar naš sačuvaj oholosti i umišljenost Gospodaru sačuvaj nas sve oholosti i umišljenosti. Gospodaru naš počasti nas da svaki dan u ustrajavamo u dobru kojim si nas ti počastio. Gospodar nas zaštiti nas od svakoga zla i zaštiti umet Muhameda sallallahu ve wasallam od svakoga zla. Gospodaru naš sačuvaj umet Muhameda. Gospodaru naš obskrbi umet Muhameda. Gospodaru naš sačuvaj živote umeta Muhameda sallallahu ve wasallam. Oprosti nama roditeljima našima, braći i sestrama koji su prisutni onima koji su odsutni. Molimo te najvećim imenom tvojim da naš susret bude tvojom milošću prekriven. Kada se raziđemo neka u našim srcima ne bude zloba prema kome od tvojih stvorenja. Subhana rabbika rabbil تما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة